I da oni koji znaju zaista nisu kao oni koji ne znaju. Naime, Allah Đelešanu nam je dozvolio da jedemo meso koje ulovi lovački pas. Znači pas koji je podučen lov. A zabranio nam je da jedemo meso koji nam donese pas koji nije podučeno. I zato ako nešto ulovi pas, a pored njega nađemo jednog nekog psa lutalicu za kojeg ne znamo da, da, da li je pas ili nije, ne smijemo jesti to meso, jer ne znamo koji je imuniran. Znači ovo je pas i ovo je pas. Ali ovo je podučen i njegovo meso može se jesti, odnosno mjesto koje A ovaj nije podučen i nije nam dozvoljeno jesti meso koje Znači, znanje čak pravi razliku i među životinjama. Kada je Allah Đelešanu na upit Melika, stvoriti biće na zemlji koje će nered praviti i krv proljevati, odnosno jedni drugi će ubijati, kaže Allah ja znam što vi ne znate. I tada je Allah Đelešanu pred Melicima htio da istakne najveću vrijednost bića koje će postaviti na zemlji. A to u tom slučaju je bio ko? Adem, ali sve odnosno ljudski rod čovjek. Koji je osobinu istakao Allah Đelešanu? وعلم آدم الأسماء كلها I Allah je Adema podučio da mu znanje nazive svega što ima na svijetu. životinje, ova životinja se zove ovako, ovo je ovako, ovo je nebo, ovo je mjesec, ovo je zvijezda. Sve što postoji, Allah ga je podučio. Zatim isto to predočio melecima. I njima je isto to rekao. A je onda rekao melecima, ponovite mi to sad. Karu subhanake, la ilma vena ilma Oni rekao su da si slavljeni, visoko, uzvišeni. Mi znamo samo ono čemu si nas ti odlučio, ne možemo znavati i učiti više. Ali ja Adamu, on bi smari. A onda Allah reče o Ademe, reci im ti naziva svega toga. I onda je Adem, ali i sve ponovo ponovio s ono čemu ga Allah naučio. Adem, ako nakon, i mi mu gajbe se malati u A onda je Allah reče, zar vam ja nisam rekao da ja znam sve tajne na nebesim i na zemlji. I znači, šta je to Allah Đalešanu istakao kao najvrednije nešto zbog čega vrijedi čovjek kao biće, posebno iznad drugi snage, što je mogo da nauči i da pamti to što mu je rečeno, da uči, to je znanje. Na kraju krajeva. Juče smo koji je bio na drsu učili o kaderu, o sudbini i učili smo jedno posebno poglavlje o uzorcima. I Allah Đelešanu je dao, učinio je tako, stvorio je svijet i džennet, da je od glavnih uzroka ulaska u džennet znanje. A dokaz zato je hadis u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao men seleke tariqan ila temisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila dženne ko krene putem na kojem stiče znanje Allah će mu zbog toga olakšati put ka džennetu. Džennet je okružen teškoćama, tako ljudi. Ali onome ko traži znanje, Allah će mu olakšati put ka džennetu. Olakšat će mu te teškoće. Čovjek iz toga nisam i razumio. Čovjek učio znanje ili naučio te teškoće, ja čekaj. Ali ako krene putem znanja, Allah će da pomoći da mu olakšati to znanje. Također, prenosi se od poslanika Salavala, ja se na da rekao. Sve na nebesima i sve na zemlji, pa čak i riba u vodi, traži oprosta za onoga ko ljude, ljude podučava hajru i dobro. Traži oprosta za onoga ko ljude podučava hajru, dobro, vjeri i Zatim nam je također poslanik sam da ve pojasnio da oni koji traže znanje da su oni u društvu belika. I to na više načina. Kao pojedinci i kao grupe. Što se tiče pojedinaca, o tome nam hadis bilježi imam tirmizi. U njemu stoji da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao kada čovjek krene, izađe iz kuće da traži znanje, meleci, na tada u hatiha, kaže poslanik spuste svoja kriva. Ulema ima dva tumačenja za to spuštanje kriva. Šta to znači? Jedni kažu da meleci kriva spuste, to je zaustave rad kriva kad pored njih prolazi čovjek koji ide tražiti znanje i spoštovanje prema njemu. Znači čovjek krenuo na des, melek. spoštovanje prema njemu zaustavi rad svojih krima. A drugo značenje koje spominje jednom također u svom djelom da Hadis znači da meleci podnoću svoja krima čovjeku koji je krenuo tražiti znanje, štite ga od svega dužnog što ga može zateći na tom putu da znanja. U oba slučaja hajr je veliki. I zato svaki musliman, ovaj umet je umet znanja. Saista ja se nekada ne mogu začuditi toj e, stagnaciji u interesu za znanje i tako dalje, jer mi ovdje u Bosni stoljećima prije, prije 200, 300, prije 200 godina imali smo malo koga da nije znao tri jezike je pisao i, i što neko i i knjige i komentare, sa što to su turski, arapski i persijski. Turski zato što su Turci bili tu trebali nekakva politička i ekonomska e, moć, arapski zbog vjere, a persijski zato što također je dio vjere na persijskom jeziku imate i neke stvari koje su na persijskom jeziku rađene. Danas samo da malo konstira arapski dobro, nego nema ni interesa za njega. Ti otvori se sad kurs engleskog dođe ti istotinu. Otvori kurs arapskog ni džaba neće da dođe. To je znak problema u samom shvatanju, pojmanju stvari i vladanju. Ali tradicija učenja znanja vjerskog pogotovo i na strani muslimana zato što je potvrđeno i zna se koliko je toga urađeno, protumačeno, doneseno i tako. Pogotovo ovdje u Zenci, je poznato da je u Zenci do drugog svjetskog rata bila jako poznata i priznata madresa. Ovo što ja hoću vama danas ovdje da kažem. Hoću da vam dam nekoliko savjeta kako da uživate od i kako da se okoristite od Znači mi o znanju možemo pričati danima, knjige su i knjige napisane o vrijednosti znanja. Međutim, nas interesuje, došli smo na des, hoćemo na des, interesuje nas kako to da se mi sada dođemo, da bude nam lijepo i da to što smo bili tu bude korisno za nas, da nađemo nagradu toga na Hiretu i na poslanik sallallahu alaihi wasallam dva rekata na file prije izlaska iz kuće. Čuvat ćete neprijatnosti i ružnog dok, si, dok se ne vratiš. A dva rekata kad uđeš u kuću, ponovo čuvat ćete neprijatnosti i loše dok si u kući. Kaže šehr Albani, Hadis i Hasan. kad god hoćeš izaći iz kuće, krenuo si na posao, krenuo si na dres, krenuo si negdje, dva kratka rekata, misliš, klanjaš dva rekata, samo ti pomaš, nije problem. Dva kratka rekata ideš. Vratiš se u kuću ponovo, dva kratka rekata i sjeti. To su dva rekata za ulazak u kuću, koje su je poslanika sa I ima živih svjedočenja po tom pitanju, da ljudi koji su imali ogromne bračne probleme, koji su došli bili čak i do razvoda, kad su postupili po ovom savjetu, za mjesece i čak i manje, stvari su se zaista u kući izgledale. Jer je veliki beričet namaza, mi ne znamo, nismo svesti koliko je beričet nekad, ali eto, od tog beričeta je da čovjeka štiti i čuva zla, kad izađe i kad dođe u kuću. Znači, hoćeš da kreniš na des. Šta prvo uradiš? Planjaš zvanke po broj dva sada, ali to se podrazumijeva. To je nego što kreneš, uzmi abdest. Klin čist. Ali ako ćeš već klanjati dva rekata, znači podrazumijeva se da imaš abdest. Ali ako ne, nemaš vremena i slično, uzmi bar abdest. Abdest se i to preporučio da se atesti polako, s razmišljanjem bez žurbe i svaki dio tijela oprati kako je propisan. Kad izlaziš iz kuće, proučiš sve što je do zikrove koji su propisane, dole, i onda probaj da zikriš i učiš stikvar do mjesta do kojeg dođeš, gdje je predviđeno da budete. Zašto? pričaju s ovim, pričaju s i ta priča naučka odvede im, rastrga im malo, malo tu osjećaj za ibadet i slično, a zikr je taj koji čovjeka spusti, smiri i stikvar i onda se on priprema za jedan događaj koji se zove slušanje drsa. preporučujem da se ostavi mobitel. Ja na des, evo na ovoj des nisam punio mobitel uopšte. Znači, imam des, tada se zna, neću ni mobitela da imam. Neću uopšte, idem na des. Slušam znanje o Allahu, o njegovoj vjeri, o poslaniku. I ne interesuje me ni neko ni pecivo, ni ovo, ni ono, nego hoću da slušam des. To je moje vrijeme za imansko osvježenje za ahiret. Bilo redu. Sljedeći. U toku svega toga imaj na umu da je slušanje desa jedna od Allahom najtežih ibadita. Slušanje desa je jedno od Allahom najdražih ibadeta i ne može biti mjesto trenutno u tom, ne, da je Allah draže da se tu nego na tom mjestu. Jer traženje znanje je najvredniji ibadet nakon fasova. Znači bolje je od posta, bolje od zika, bolje čak i od učenja Kur'ana. Ovako. Jer upravo taj deset tumačenje Kur'ana, I kad govorimo neku temu, ne mora konkretno neki aj da govorimo, ali ta tema nam pojašnjava neki indirektno ajet, neki radis. Razumite to? A pogotovo ako se tumači konkretno ajet radis, hadis, onda je to svakako bolje od učenja Kur'ana sa Znači, najbolji ibadet nakon razuma. I ne sumnje da si na dobro mjesto. Kad dođeš na mjesto, i gledaj na što mi pričaš s ljudima. Selama ako na kranjiku prođeš, ako ne moraš ni to, nema ni to. Poslije dersa može se na kafu, priču i ovu i ovu. Ono. Ne smeta. Ali prije dersa ne. Zato što će te to opet odlučiti nećeš moći srce skloniti, što dok ne prođe period da se čovjek navihnije pa da dolazi da des sveće ono što bi neko postao drsi njegova krvi nije se teče. Dođi, ako si došao u džaranju, klanjaj dva rakijata, tri ono više i sjedi. I nastavi zikri dok ne prođe drsi. Jedno od mudrosti zašto je poslanik sa Gulao ve sellem je propisao da kad čovjek dođe na džumu da klanja koliko mala Allah propiše je upravo to da cijelo vrijeme bude u nekoj pripremi za taj des koji će doći, a to je hudba. Hudba je des. Tako je Hudba je des, samo se nam bere uz određen način, ali cilj des, cilj džumni des. E tako i kad dođemo na ovaj des koji nije hudba, što meni priče ljudske i dunjavučke, ono, ono, nego došao se na des i to je vrijeme mog zikra, mog slušanja o Allahu i poslaniku i vjeri. Znači, sjedi i sljedeće što ćeš uraditi, to je koje je osmo, sedmo, daš vidno slušanje. Lijevo, desno, ništa, pažljivo vidno slušanje. I gledaj predavača zato je u tom kontekstu i propisano predavaču da se izdivne na malo više mjesta. Zašto postoji mimer? Da bi ga mogu gledati. Da vidiš samo njega. Jer čovjek inače prati, prima informaciju i očima i ušima. I koncentriši se. Gledaš čovjeka i pažnju. A ako znaš temu od ranije, i imaš neki nedoumica, jako je lijepo da zapišeš na jedan papirić ili, papirić staviš uđe. što te interesuje, što ti nije jasno o toj temi, što se pročito, nekada o toj temi pa ti nije jasno i tako dalje, zapišeš, pa ako u toku drsa bude pojašnjeno, dobro jesti. Ako ne bude, onda imaš pitanje za posle. Sljedeći, osmo. Trudi se da razumiješ ono što se govori. Onaj ko je došao tu u dervis određeni, bez obzira koji nije došao zbog sebe, to njemu ne treba. Došao je zbog tebe. E sad, neko je sposobniji, neko malo manje sposoban u dostavljanju tih e, informacija o vjeri, neko je samo nabraja, neko drugi opet slikovito priča i tako dalje i tako dalje ali je cilj svega toga da ti koji slušaš razumiješ što se hoće reći. Ne smije čovjek dozvoliti da prođe, bude na četiri, pet desova o širku i tevhidu i on kasnije pita je notarija širku? To znači da ono što je sjedio četiri, pet puta nije razumio ništa. Ili vrlo malo. A to je šteta za tebe prije svega. Novotarije nije širk, ima novotarija, koje su širk, ima novotarija, ali to je sasvim druga tema. Ne govorimo o suštini širka, tehnika i tako Znači, mora se razumjeti ono o čemu se priča. Ako ovo ovaj je malo manje priče, tako dalje, nisi razumio nešto, slobodno pitanje. Sljedeće da se koristiš od se Dođi na des s namjerom da primjeniš znanje koje ćeš naučiti da je primjena znanja, rad po znanju, najveći beričet znanja. I ljudi koji dolazi na dec samo li dersa, vrlo brzo se umore i vrlo brzo izgleda. Čak po mom nekom skromnom mišljenju, razlog malog broja ljudi što dolazi na des je zato što kroz neko vrijeme dođe, pa dobro, čuo sam ja sve to, šta će mi to više? Jel se zapita, recimo, pa što bi ja išao više na to? Čuo sam što se trebalo čuti, tako da. On je izgubio svrhu svog dolaska na des. Ja ću vam dat svrhu. Svrha dolaska na des nije samo da se sluša, nego da ono što, što se čuje da se primjeni u praksi. Tek tada osjetit će se ljepota što je čovjek na desu. Kad dođeš, da naučiš pa da to preminiš. Tek ćeš tada osjetiti ljepotu i žutit ćeš da ponovno dolaziš na još drsva. Do tada, ako samo budeš lošo doći na zasićenje i vrlo brzo ćeš se početi pitati pa moram li sad bašić? I tako dalje, onda će doći vrijeme kad ćeš sam sebe objeviti da ne moraš ići i onda nećeš više dolaziti. u tom nizu, kad se vratiš kući, ponovno planaj dva rekata i probaj primijeniti od znanja što je zaprimjeno. Ako si recimo naučio kako se planira nešto novo, ili neki novi sunet, ili neki novi edep i tako dalje i ostalo, primijeni ga zbog beričeta i zbog svog stanja i da čovjek osjeti da nije čaba otišao da, da ne dolazi za praznu priču. Ljudi ne voli praznu priču. To su neki savjeti kako da se čovjek uživi i uživa u su. A mi ako Bog da planiramo za malo pomoć u danima koji su pred nama, ako nas ovako živi, družiti se sa tefsirom Korana, i sa hadisom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa U tom kontekstu trebate znati da je ulema podijelila, odnosno poslanik sallallahu alaihi wa sallam je podijelio Kur'an na nekoliko dijelova. Pratite me. Prvo, na duge sure, to je sedam sura do sure uh, e, Taube, kaže poslanik sallam tih sedam sura datom je umjesto Tevrata. Znači ono što sadrži, što je sadržano Tevrat, to se nalazi u kojim surama? U prvih sedam dugih sura, Znamo se sedam dugih sura. Zato što su inače druge, to su najduže sure u Koranu i imaju duge arete. Zatim idu sure koje su jedno sure koje su kraće od Petra, koje sadrže Inđil. I svaka od njih, svaka ta grupa sura može se tačno tematikom vidjeti što sadrži. Neka sadrži propise, neka sadrži vazove, neka sadrži kazivanje o prošlim narodima, neka sadrži onako govor o šetanovom neprijateljstvu itd. tako I četvrti i posljednji dio Korana, to su takozvani mufassal suraka sa kratkim ajetima. One počinju od sure Hujurat. El Huđurat. Dok neki kažu sure Kaf, ali ima veze, to je jedna, jedna sura razlika. Mi ćemo početi od sure El Uzeti da je to ispravnije mišljenje. To su, kaže to je dodatak Kur'ana na ranije objave. To su sadrži te tri sure, mi, mi vrlo njih objavili. I zato ćemo mi početi naše uh, druženje s tefsirom sure i od tog dijela, jer se inače tako počinje da se malo navikne na kuranski stil, pa se onda prelazi na veći sure, sure Bekara i tako dalje. Znači, sure Al-Qur'an, a inače taj mufasal dijeli se također na tri e, dijela ja koji ima malo duže ajete, to je od sure El-Huđurat do sure Amme, zatim u Fesal koji ima srednje, srednju dužinu ajeta, to je od sure Amme do sure El-Lejl, zatim kratki mu Fesal, tako od sure El-Duha do sure Kuluz Brabinas. Znači, mi smo rekli da ćemo se družiti sa surom Al-Huđurat što se tiče tefsira, uz Allahovu pomoć, a kada je bio izbor šta slušati od hadisa, moj izbor je lično bio da to bude Buharijev sahih. Zašto? Zato što su tu svi hadisi vjerodostojni. Dalje poznate vam je, poznato vam je mjesto te zbirke e, i mi mogli da je to najvažnija knjiga u islamu nakon Korana. I treće, čisto zbog beričeta, jer kažu da bi prije, kada bi bila suša, u nekom mjestu u centralnom džami otpočeli učenje e, čitanje Buharijevog sariha i jedno kiša To je zbog beričeta hadisa Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A inače imam Buhari, rahimahullah, ima mnogo stvari i o njima ćemo posebno govoriti. Između ostalog, nekoliko od njegovih savremenika, prijatelja, učenjaka sanjala isti san nakon njegove smrti a to je da su ga vidjeli usno kako ide iza poslanika sallallahu i poslanik stavi stopalo, digne stopalo, on Buhari stavi svoje stopalo. I tako sve za poslanika I kada je umro i ukopan, rahimahullah, njegov kabur je toliko mirisao dugo godina nakon njega da su ljudi uzimali grume zemlje, stavi u kuću i cijela kuća miriši. Buhari i Sahih, međutim, sažetak. I vi sad znate šta će biti. Krećemo od početka. Sura Huđurat, ima kojima Ibn Kesir al-Tafsir i tako dalje. Poželjno prije desa, imaju termini, možete uzeti, da čovjek pročita što može pročitati Ibn Kesir al-Tafsir slično. Pa ako nešto nije jasno zabilježi, Buharijeva zvirka sažetak je prevedena, ima, može se naći isto tako pripremiti, vidjeti i tako dalje.